aljawabu la alimamu nawawi akasema hadithi hii ni dalili ya mwanamke mwenye eda hadithi hii ni dalili ya mwanamke mwenye, mwenye, mwenye eda kutoka kwa ajili ya baadhi ya haja zake hadha alhadith dalilun likhuruji almu'taddati albaini lihaja hadithi hii ni dalili ya mwanamke aliyekuwa kwenye eda ya talaka isiyokuwa rejea kutoka kwa ajili ya haja zake lakini kuna dhawabit ambazo wanachuoni wanatuelezea vidhibiti hivyo ya khuruji almar'ati lilamal ya kutoka mwanamke kwa ajili ya haja zake Zainab radhiyallahu anha Zainab binti Jahshi asema mama Aisha radhiyallahu anha alikuwa ni kanat imra'atan sana'atan sana'at sana'at al-yadi alikuwa ni mwanamke ambaye ana sanaa katika mkono wake yani akifanya kazi za mkono wake wakanat na alikuwa ni mwanamke ambaye tadba wa takhriz alikuwa ni mwanamke ambaye tadba wa takhriz kadhalika watusaddiqu fi sabili watatasaddaqu fi sabilillah alikuwa ni mwanamke ambaye anadibai ngozi zake mwanamke ambaye anafuma lakini alikuwa anatoa sadaka vile vile katika njia ya Allah watusaddiqu fi sabilillah akitoa sadaka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni mwanamke ambaye ana mkono mrefu katika kuwakirimu watu na kutoa sadaka lakini alikuwa akifanya shughuli zake radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anha kadhalika na wengineo katika wanawake wa kisahaba asmaa رضي الله تعالى عنها كتك يالي أنبا يم الإمام مسلم كذلك الإمام البخاري رضي الله عنه رضي الله عنها ورحم الله عن البخاري ومسلم أنا سيما تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فارس وغير فرسه. اليوم من الزبير حان تشوتي كتك أرضي كتك مالي. hana chochote katika ardhi katika mali wala mtumwa ambaye alikuwa na mmiliki wala chochote chenginecho isipokuwa ngamia wake ambaye alikuwa anachotea maji na farasi wake wa kuntu a'lifu farasahu Alik, nilikuwa mimi ninakwenda kumlisha na mchunga farasi wake anampeleka machungani wakadhalika wa astaqil maa na mimi nilikuwa ninachota maji wa akhrizu gharbahu, na imi nilikuwa naitengeneza, yani naishona ile ndoo yake ya kuchotea maji. Wa ajinu, na mimi nilikuwa ninakanda unga. Walam akun uhsinu ukhbaza, mimi nilikuwa sifanyi vizuri katika kupika mikate. Wakana wakana yakhbizu jaratun li min alansari wa kunna niswatun ha? wa kunna wa kunna niswatan sidq walikuwa wanawake majirani wa Kinsar wakinisaidia mimi katika kupika mikate walikuwa ni wanawake waliokuwa wakweli wanawake waliokuwa wazuri wa kuntu anqulu nawa min ardi zubair allati aqta' aqta'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala ra'si nilikuwa mimi ninabeba kokwa yani mbegu za, za, za tende katika shamba la Zubairi ambalo aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam nilikuwa ninabeba kichwani kwangu wahiya minni ala ala wahiya minni ala thuluthi farsakh lilikuwa uh, lilikuwa shamba hilo liko katika katika farsakhi farsakhi tatu farsakhi moja ni sasa na kilomita kilomita 4 au ilikuwa ni thulutha ya farsakh yani sehemu mbili ya tatu ya farsakh farsakhi moja ni kilo ni kilomita 4 au kilomita tatu ina maana haijafika vizuri farsakhi moja naeka kichwani nakwenda narudi na mengineyo katika yale ambayo aliyozungumza Asma radhiallahu ta'ala anha kuonyesha kwamba wanawake wa kiswahaba wakitoka lakini katika mazingira yao wanawake wa kiswahaba wakitoka katika mazingira yao alimamu nawawi rahimahullah anasema hadha kulluhu min almaruf haya yalikuwa yote ni katika wema walmuruatu allati atbaqa an-nas alaiha na ni katika ule murua ambao watu walikuwa wameuzoea katika huo wa huwa anna almar'ata takhdimu zawjaha bihadhihi al'umur mwanamke akimtumikia mumewe katika mambo haya bihadhihi al'umuri almadhkura wa nahwiha min alkhair haya katika mambo ambayo yaliyotajwa wa nahwiha min alkhubzi watabkhi wa asli thiyabi wa ghasli thiyabi wa ghairiha katika mambo yaliyokuwa ya kheri katika kupika mikati katika kupika katika kuosha kadhalika na katika mambo ya kuosha nguo na mengineyo katika mambo hayo intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala huu ni katika mlango wa mwanamke kulazimiana na hijabu ya kisheria katika mavazi na katika maeneo yake na katika hayo kuna mambo mengi ambayo wameyataja wameyataja wanawachuoni kwa hiyo katika alama ambazo zamjulisha huyu ni mwanamke wa Kiislamu moja ni kulazimiana na hijabu ya kisheria lakini kadhalika katika hayo ni namna anavyoamiliana na mume wake khidma yake kwa mume wake mwangalie asma radhiallahu anha kadhalika na fatima binti rasul sallallahu alayhi wasallam kwa alii si mwanamke shupavu mwanamke aliyekuwa mvivu mwanamke ambaye yeye aona kwamba kazi za nyumba yake si katika wajibu wake bali ni katika wajibu wa kisheria sheria ya Uislamu imewajibisha nayo kadhalika katika hayo yanaingia kadhalika katika alama ya kumjua mwanamke wa sunna ni ile kusimama taqumu biriayati abnaiha riayata alislamia kule kusimama katika kuwachunga watoto wake ule uchunga wa kisheria ule uchunga ambao uliokuwa kisheria kama mtume sallallahu alaihi wasema sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ni mwenye kuulizwa kuhusu uchunga wake wa dhakara almar'ata na mtume akataja mwanamke akasema ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha yeye ni mchunga mwanamke ni mchunga kuhusiana na nyumba ya mumewe na yeye atakwenda kuulizwa kuhusu mchunga wake. Mambo ya ndani ya nyumba ya mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Sunna, yeye ndiyo ambaye anayasimamia nyumba, watoto na shughuli za ndani ya nyumba, na hivi ndio walivyofahamu wanawake wa Kisahaba ambao wao ndio wanaanza kutangulizwa mwanzo kuitwa ni watu wa Sunna. Wao ndio ambao wanaanza kutangulizwa katika kutajwa kwamba wao ni wanawake wa sunna uchunga huu hawatakikani wao waupuuze kwa kujishughulisha na mambo ambayo yasiyokuwa ya, ya msingi kwa wao katika alama ya mwisho ambayo nitakutaja katika alama nyingi za kumjua yupi ni mwanamke wa sunna kama vile alivyotaja Sheikh Muqbil katika yale mambo maksusi yanayohusiana na mwanamke wa kisalaf akataja kama annahu yambaghi laha an tarda bima hakama Allahu min tafdhili rajuli ala almar'a kama inavyotakikana kwa mwanamke wa kisunna kuridhia hukumu ya Allah katika kumfadhilisha mwanamme dhidi ya mwanamke yaqulu subhanahu wa ta'ala wala tatamannaw ma fadala Allah bihi ba'dhukum ala ba'd wala musitamani yale ambayo Allah amewafadhilisha hayo baadhi yenu juu ya wengine arrijalu qawamuna ala nisa Allah amesema hivyo wanaume ni wasimamizi wa wanawake Allah amemfadhilisha mwanamme dhidi ya mwanamke katika baadhi ya mambo kwa hiyo mwanamke hatakani atamani wala aone kwamba yeye kwa yale yaliyofadhilishwa na kuhusishwa nayo kana kwamba yeye amebaguliwa katika jinsia yake na akaanza kuzungumza kuna mfumo dume wanawake watakikana wawe ni makadhi wanawake watakikana hili wanawake watakikana waongoze kadha katika sekta za, za biashara au sekta za uchumi au katika mambo ya kimaendeleo wanawake lazima wawe mbele eh, eh, mwanamke wa sunna hawi katika mambo hayo anaheshimu mpaka wa kisheria na kuridhia hukumu za Allah katika yale ambayo amewafadhilisha wanawake dhidi ya wanaume dhidi ya wanawake au amewafadhilisha wanawake katika yale yanayohusiana na wanawake dhidi au juu ya yale ambayo Allah amewafadhilisha wanaume kwa wanaume katika yale ambayo yanahusiana na wanaume. Haya tuyazungumza kwa sababu kuna wapiga kelele ambao wanataka kumtoa mwanamke wa Kiislamu katika uwajibu wake na yale yaliyomfadhilisha nayo Allah mwanamke wa Kiislamu. Bali haya ni katika mambo ya kidini, kadhalika ni katika itikadi yake na manhaji yake katika upande huo. Aridhie katika hayo naye aishi katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuweka mwanamke katika katika sehemu hiyo kwa sababu arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fadala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatu hafidhatun hafidhatun lil-ghaibi bima hafidha Allah wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao dhidi ya wengine na kwa yale ambayo wanaume wanatoa katika mali zao wanawake waliokuwa wema wenye kukinai qanitatun waliokuwa watiifu hafidhatun lilghaibi wanawake wenye kujihifadhi pale waume zao wanapokuwa hawapo bima hafidhallahu kwa yale ambayo Allah amewajibishia wao kujihifadhi alaya huyu ndio mwanamke wa sunna sunniyah anajipambanua katika mlango huu wa kuridhia zile hukumu za Allah namna alivyowafadhilisha wanaume dhidi ya wanawake si mpiga kelele si mwenye kuonekana kimbelembele kwenye mambo ambayo hayawahusu wao Allah amewafadhilisha wanaume dhidi ya wanawake kwa hiyo katika alama ya kutaka kumjua yupi mwanamke wa sunna basi kadhalik tunamwangalia katika jambo hili hapa je ameridhia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wanaume dhidi ya wanawake au yeye anaona hapana huu ni mfumo dume mwanamke hakuwekwa mnyonge mnyonge kazi yake kukaa ndani tu mbona wanawake wa kisahaba wakitoka na wakishiriki katika mambo ya kimaendeleo kwa namna gani na msingi upi hizo hadithi wazifahamu kwa namna gani je ni ufahamu wa salaf walivyofahamu katika mlango huo au ah, wewe una ufahamu wako katika hilo wewe una kimbelembele katika kutaka kuyafahamu mambo na ni katika alama katika alama za watu wa bid'a katika mambo wanayosifikana nayo makhawarij ni ufahamu wa kitabu na sunna kwa fahamu zao kwa hiyo mwanamke sunnia hapasi yeye kuwa katika mrengo huu bali yeye anatakikana afahamu kitabu na sunna katika ufahamu huu manhaji yake na itikadi yake katika kuamiliana na kitabu na sunna manhaji yake ana na itikadi yake katika kuamiliana na kitabu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. haya ni mambo mahsus au hizi ni alama simat wa alamati almar'ati sunniya alama za kutaka kumjua mwanamke yupi hasa yeye ni mwanamke ambaye ni mwanamke wa sunna wanaochuoni wameyataja mengi katika hayo lakini yote na yote ni jambo lake la kukaa katika kulingania yaliyokuwa kheri kwa sababu katika alama za mwanamke wa sunna ni kufanya kwake da'wa kulingania kwake na kuwaita watu katika kheri kadhalika na kuwatahadharisha na bid'ah kadhalika na kuwatahadharisha watu wa bid'a haya yanahusiana wanawake na wanaume bali haya ni katika mambo mahsusi yenye kumtofautisha huyu ni mwanamke wa sunna na huyu ni mwanamke wa bid'a kuifahamu kwake sunna na kuifahamu kwake bid'a na kutahadharisha kwake bid'a na kuelekeza kwake au kulingania kwake katika sunna al-imam Ibn Battata al-Akbari rahimahullahu ta'ala anasema katika al-Ibana la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi isije ikamchukua mmoja wenu ile dhanna yake njema ya kuidhania nafsi yake wama ahidahu min ma'rifatihi na yale aliyoyafahamu aliyoyazoea yeye katika utambuzi wake bisihhat madhhabihi katika kufahamu usahihi wa madhehebu yake ala almukhatarati bidinihi ala almukhatarati bidinihi juu ya jambo la kuihatarisha dini yake fi mujalasati baadhi ahli hadhihi alahwa katika kukaa kwake na baadhi ya hawa watu wenye kufuata matamanio hii ni katika alama ya ahlusunna waljamaa na mwanamke wa sunna anawatahadharisha watu wa bid'a na anawajua bali hakai na kila mtu mwenye kukaa akazungumza zungumza tu au kusema faqala rahimahullahu ta'ala fayaqulu akasema udakhiluhu la unadhiruhu kwamba mimi nitaingia kwake na nijadiliane naye au la astakhriju minhu madhhaba au nitamtoa katika madhehebu yake fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal watu wa bid'a wana fitna kubwa kuliko dajjal wa kalamuhum alsaqu min al na maneno yao yameganda kwelikweli yameshikamana kuliko hata ugonjwa wa pele wa ahraqu lilqulubi min min allahab na unaunguza zaidi katika moyo kuliko hata moto walaqad raaitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum mimi nimewaona makundi katika watu walikuwa wakiwalaani watu wa bid'a wayasubunahu na wanawasema vibaya fajalasuhum ala sabili linkari wa raddi alaihim wakakaa nao pamoja katika njia ya kuwapinga na kuwajibu wao fama zalat bihim almubasata bali haikuacha kuendelea kwa wao katika jambo la kukunjuka mambo wa khafiya almunkaru na ikafichikana kwa wao ule uovu dakiku alkufri na ule ukafiri wa nani hatta sabbu ilaihim mpaka wao wakamiminika kwa wao, wakawa wanakaa wao, wanawapenda wao, wanaona ni watu wa kawaida. Kwa hiyo moja katika alama za kumjua mwanamke wa sunna ni kutahadhari kwake na bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Haliwi isipokuwa kwa yeye mwenyewe kuifahamu bid'a ni kitu gani na ubaya wake na athari yake mbaya katika jamii ya Waislamu au katika athari yake mbaya kwa watu. Hii ilikuwa ni nukta muhimu ambayo ilikuwa inapaswa nayo izungumzwe kwa sababu salaf katika hili wamezungumza mambo mengi sana hata akasema maneno Abu Qilaba rahimahullah la tujalisu ahla al-ahwa fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim musikae na watu wa bid'a hakika mimi siaminishi wao kuja kukuzamisheni nyinyi katika upotevu wao wayalbisu alaykum ba'dha ma ta'rifun ta na kuja kuwatatiza nyinyi katika baadhi ya yale ambayo nyinyi mnayafahamu mambo hayo wakawachanganya changanya katika mambo hayo naam kwa hiyo hii ni katika alama nyingine kutahadhari na bid'a kadhalika na kuwatahadharisha na kuwatahadhari na kuwatahadharisha watu wa bid'a sasa hivi katika nyakati tunazoishi katika mitandao hii ya kijamii wasemaji wamekuwa ni wengi katika wanawake wale tunawaita vimbelembele wale mtu kukaa kamera inamchukua mwanamke wa Kiislamu uso uko wazi na yeye anaizungumzia dini je hivi ndio walivyokuwa wanawake wa kisalaf katika masahaba na wanafunzi wao hawakuwa katika hali kama hii bali hizi ni alama za kuwajua wanawake ambao wamepinda katika manhaji zao na itikadi zao kwa hiyo nasaha zangu enyi dada zangu jambo la msingi sana la kutaka mtu kujijua kwamba yeye yupo katika sunna ni kusalimika kwanza manhaji yake na itikadi yake manhaji na akida ni ipi ni kama maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yalivyotangulia kadhalika na kujipamba zile na zile khasais ahli sunnati wal jamaa simat ahli sunnati wal jamaa yale mambo makhsusi ya watu wa sunna na jamaa hasa hasa yale ambayo ni khasaisul mar'atu almuslim au khasaisu almar'ati sunniya yale mambo mahsusi ya mwanamke wa sunna ni yepi ni katika haya ambayo tumeyataja katika sunna katika itiqadi na katika manhaji maelezo ya wanawachuoni yako mengi lakini wakati hauturuhusu kwenda sana katika hayo naomba tusimamie hapa mengine tutakuja kuzungumza katika liqaa nyingine wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fikum wa barakallahu fikunna سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك